Egu berria aipatzerakoan biztan dena jatekoari pentsatzen dugula, beraz hor, gomendio batzu bat dituzu egu afari edo baskari horietaz? Uh, eh, erosketeri aitzinetik uh, pentsatu behar da. Ahal bezain urbil eh, diren bertako produktuak erostea hobeda joan etorrien mugatzeko. Janari sauketarik ez ukaiteko, bakarrik behar duguna erosten dugu eta epemuga, muga data eta iraun kortasun minimo datarik asu egiten dugu. Soberakinak eh, balin badira, gomiteri eh, proposatzen ahal ditugu edo izotz gailuan eh, ezartzen ahal dira. Gain uh, kantitatea mugatzeko, produktuak nahas mahas erosten ahal dira. Errabidera uh, bakarreko produktuak, baso, mainekoak, uh, saiesten ditugu beste alternatiba bat uh, eh, dutxuluko uh, eh, eh, eder batean proposatzea da, eta ez ura plastikozko botzila batean. Beaz horiek denak uh, gomendioak uh, jatekoari buruz, beste osagai bat egu berriz da izaia eta hori buruz, baduzu zer El Elburua ez da izai uh, artifiziala edo naturalari uh, lehentasuna ematea. Bakoitza uh, aukeratzeko libre baita. ala ere argibide batzuk emanen uh, dizkizuet. Izai artifiziala aukeratzen uh, baduzue, urte uh, hainitzetan eh, erabiltzen ahalko duzue. Baina aukeratzeko euh, momentuan, izai euh, solido bat euh, arrezazue, luzaroan erabiltzeko eta lehen gai Konchumua, tipitzeko. Izai naturara nahiago baduzue, ez utzi sobera luzaz etxe barnean, baratzean landatzeko asmoarekin izaia moztua bada, ondakin eh, degira eraman ezazue, besten ondotzik, birziklatua izan da dira, konposta eginen da. Ez ezazue edukiontzi baten ondo banuz. Opariak orain, hori buruz ere seugaze baduzu zer erran, opariekin baita ondakin frango? <laughs> Noski baiet, lehen aukera opari iraukorak eh, egin, pila gabekoak eta gainestalki gutirekin bestenaz uh, eh, desmartza ulertua izan da dira eta su uh, eh, pasatzeko, bigaren eskuko opariak egiten ahal dira. Gauzai, bigarren bizi bat emaiten zaie. Gaur egun horrendik uh, eh, ibiltzen diren, gauzak gehiagi botatzen baitira. Interneten eta bigaren eskuko dendetan uh, kalitatzeko gauza initz atseman daitezke. Bukatzeko eta ondakin oberena sortzen ez duguna dela logikan segitzeko, opari desmaterializatuak aukertatzen uh, eh, ahaldira. Ara nola ikusgarri bat zuen eh, sartzeak, sukaldaritza, klaseak, zinemarako arpidetzak, eta bar, eta bar. Gainera, opari guzi horien uh, paketatzeko, originala izaten saiatu egunkari papera, arroren marazkiak, paper margotua, nerabiliz. Ondakinak gutitzen lagunduko duzu ere. La bilduz euh, bere erabiltzea rabiltzea ondakinen gutitzeko sistema hona da. Euh, diren aurren uh, diostailuak baldin badituzue, karitatzeko elkarte bati emaiten alditu zue, jendea alaituko duzue. Eta azken eh, hitz bat behar bada eta horrekin bururatzeko, behaz badakigu e, esperientziaz ere, uh, eh, eguberri hor ondakin metatze handi bat egiten dela, behar bada gomendio batzu meiten aldituzu beresketari buruz, nuntzer botatzen aldiren gauzak? Bai, bazkalia ondakin sortzailea da, segur. Beraz, azken horiek untsa berreiztea pentsatu behar duzuek. Freshtak eta ondakinak arrolze, kusku edo barazki eta fruitu azalak bezala komposta gailuan botatu beharko dira. Horeindik bat ez baldin baduzue, 2000 hogei, eh, hogei tabiko eh, delibero bat izan daiteke. Amare urrotan dira, zuen eh, lurraldeko behezik eta aurkularia deitzea askida edo biltagarbilen webgunean eskaira egitea zuen uh, berrinazko botila eta poteutsak hutsak urbilena den edukiontzira ekarri behar dira eta ez prezeski etxe ondakinetan bota. Edukiontzi horian, zuen plastikozko botila eta flakoinak ezarriko dituzue, zuen kartoinezko estalkitipiak eta metalezko estalkit guziak. Kasu egin uh, plastikanentzat, bakarrik botilak eta flakoinak birzikatzen dira jogurta poteak edo polistirenoa, plastikosko potxak, etxe ondakinetan bota behar dira. Eta bukatzeko paperaren zat, oparien paketatzeko, papera batzu plastifikatuak eh, dira, eta ez dira edukiontzio eh, horian uh, bota behar ondorioz. Paperezko hausapiak erabitzea behartuak baldin batziste, eta ez uh, eh, oialezko hausapiak garbitzen nahaldirenak etxe ondakinek zikinontzi belzan uh, bota behar dira. Paperezko mokanesak eta maskak ere etxe ondakinetan bota behar zikinak baitira eta ezin baitira birsikatu